da kuma tunasar da ainihin malamai da ɗaliban ilimi waɗanda suka karanta kuma suka karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattun hadisan nan da suka zo cikin bukhari da muslim da sunan abi dawuda da makamantan waɗannan waɗanda ke tabbatar da daidaita sahu a cikin sallah da haɗa kafaɗa manufa farko ita ce tunasarwa dangane da waɗannan hadisai da kuma yi musu kyakkyawar fahimta a bisa fahimtar da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya fassara su da kuma fahimtar da sahabbai suka yi hadisin annabi kuma ya amintu da su akan haka manufa ta biyu amfani da wannan cassette a matsayin wata kafa ta ƙara yin bayani dangane da ma'anar da'awar da ni da makamanta na muke a yau a duniya cewa muna kiran musulmi ne zuwa ga bin alkur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salafu salih wanda dukkan sauraron waɗannan kasusuwa ko wannan kasatu ina ba shawarar ya nemi na ɗaya da na biyu da na uku insha Allah ta'ala wannan shine na ƙarshe waɗannan bayanai dukkanin su na jingina su ne a sabon bugun littafin Umdatul Ahkamul Kubra wallafar babban malami al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul al-Maqdisi al-Jama'ili wanda ya rasu hijira annabi na da shekaru shida kenan yau kwatankwacin shekaru ɗari takwas da dorewa da rasuwar shi Allah madaukakin sarki gafarta mishi tahqiqin da professor hadisi professor Samir ibnu Aminu Zuhairi yayin wannan littafi sannan kuma ta'liqat da yake karanto wato da ya rubuta wato sharhohi da ya rubuta sune ainihin babban muhimmancin abubuwan da muke jawo hankalin ainihin jama'a akai Allah madaukakin sarki ya taimaka karatu yayi karatu har mun kai shafi na 89 wanda insha Allah ta'ala a yau za mu karkare a zuwa shafi na 90 idan ba ku manta ba bayan da malam ya gama kawo hadisan daidaita sahu ya kawo kuma yadda annabi yake nufin a daidaita sahu ya kuma daidaita waɗannan hadisai da fahimtar da sahabbai suka ainihin yi musu cewa ashe haɗa sahu abu na farko ana nufin a tsai da ƙafafuwa su fuskanci alƙibla abu na biyu kowane musulmi in ya zo ya jingina sawun shi tare da sawun ɗan uwanshi musulmi ba da kuntatawa ba ba da matsawa ba wato kai kada ka kuntata shi ma kuma kar ka kuntata mishi ina son ku ba da muhimmancin wannan domin galibin waɗanda ke ƙoƙarin kuma rawa wannan sunnar wani lokacin za ka ga a ƙuntace suke sallah ko kuma suna ƙuntata wasu wannan kuma ya saba wa hadisin da domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tausasa wa ɗan uwanku bayan wannan malam ya gama kawowa sai kawo cewa amma an samu wani marubuci a zamanin nan ya rubuce-rubuce waɗanda yake nuna cewa a'a waɗannan hadisai ba ma'anar su kenan ba cewa sai an haɗa sahu da sahu sai an haɗa kafaɗa da kafaɗa sai an yi saitin wuya da wuya sai an yi saitin gwiwa da gwiwa idan kafa da idan kafa yace abinda kawai hadisan ke nufi shine kawai bada muhimmanci muhimmanci dangane da hada sahu amma yin wannan siffofin to kari ne bidi'a ce kuma shishigi ne da zakewa a cikin ainihin fahimtar sunna muka ji malam yi mai da martani dangane da wannan magana sai ce to kaga abin da ya ja wannan mutumin ya bata ko shine ya dauki asalin hadisan ne a bisa fahimtar shi amma bai dauki hadisan a bisa fahimtar da annabi ya fassara su da kuma fahimtar da sahabbai suka yi hadisan ba mun yi wannan karatu mu dan gota wurin kaɗan sai ainihin lokaci ya ƙure mana dan haka zan ɗauko daga inda ya ce min ajli zalika kanat da'watuna la ta'tamidu 'ala al-kitabi was-sunnati faqat to saboda tsoron irin wannan wauta da kuma tsoron irin wannan kuskure da kuma tsoron irin wannan mummunar fahimta wa alkur'ani da hadisi wasu ya kasance mu da'awarmu mu to ba ta dogara ne akan qur'ani da sunna ba kadai kama walhaju ghauruna bizalika kamar yadda wasu mu suke fitowa karar suke fadin haka bi ikhtilafi tijahatihim da saɓanin manufofinsu wa manahijihin da kuma sabanin tafarkinsu mabambantan ƙungiyoyi da ɗariƙu da mutanen movement wato waɗanda ainihin suke nuna su 'yan zamani ne kan su wawaye don haka su suna kafa ƙungiyoyi ne na 'yan digiri da ƙungiyoyi ne na matasa da makamantansu dukkaninsu da saɓanin manufofinsu da sunayen ƙungiyoyinsu za ka ji suna fitowa ƙararra suna cewa suna kira zuwa ga ƙur'ani da sunna suna aiki da ƙur'ani da sunna to mu da'awar mu in na ce mu ina nufin mu su Muhammad awal Adam da aka fi sani da Albani na Zaria in na ce mu mu ɗan salafiya in na ce mu ina nufin mu ɗaliban darul hadisi salafiya da ke nan Zaria a Najeriya mu kam wa innamal kitabu was sunna wa ala fahmi salafis salih mu da awan ta dogara ne akan ƙur'ani da Sunna da kuma fahimtar magabata na kwarai mana cewa wala yadhunnu dhannun annahu laysa ala hadha alqaid fahm as-salaf as-salih dalilun kada fa wani ya taba zaton cewa wannan kaidin da muka yi cewa dole a fahimci Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai kar ka taba zaton cewa wai wannan maganar ba ta da ainihin dalili bal alaihi adillatun min kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai dalilai masu yawa daga littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na daga cikin dalilan alkur'ani wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda duk yake saba wa manzon Allah bayan gaskiya ta bayyana bayan hujja ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba to za mu lazimta mishi abin da ya nema wa kanshi na bata tun da ya bata yake nema to bari mu bar shi ya bata a nan duniya kenan a ranar lahira ko mu saka shi cikin wutar jahannama tur a ce jahannama ita ce makomai shi ita wannan ayar tana faɗakar da musulmi akan cewa lallai ne duk abin da zaka bi na alkur'ani ko na sunna duk abin da za ka bi na musulunci to dole ne ka dawo kan shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari dauko muku misali wanda ne magana a jiya sun hada muku da tafsirin ayar don ku fahimci me nake nufi a takaice a jiya ne magana dangane da ruqya idan yanzu aljani ya kama mutum ko aka yi mishi asiri ko kambin baka ko wani tsafi in aka gabatar da shi wurinka a matsayinka na malami sai ka ɗauko aya alƙur'ani cewa annabi ya ce a karanta ayatul kursi sai ka karanta shikenan sai ka tofa mishi ce man habbatu sauda duk kawo ka bayar sannan ka ga ayatul kursi ka karanta ko fatiha ka karanta ko qul huwallahu ko Fatiha ko nasu duk wannan qur'ani ne habbatu sauda da ka kawo ka bayar hadisi ne a cikin bukhari ya tabbatar abin da kai kenan ana kawo shi to sai mu ce na'am kaya aiki da alqur'ani da sunna amma baka bi shari'a annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi in ya aje mutum zai mishi ruqya ko zai karya mishi asiri ko makamantan haka sai ya fara da wa'azi sai ya bincike shi dangane da wasu abubuwa tukuna waɗanda ke tattare da shi ko na shirka ko makamantan haka domin ya gyara ya ba shi shawara ya wa'azantar da shi to sa'an nan sai ya mishi rukuyar don haka wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin ya yi rukuyar idan ya haka bukata ta biya sai zama ma an wadatu daga yin rukuya din to kaga yanzu wancan da ka ainihin kama goshin shi ka karanta mishi ayatul kursi daga zuwa kai mishi duk waɗannan abubuwa sai mu ce na'am ka aiki da alqur'ani habbatu sauda ka aiki da sunna amma kuma ba haka annabi yake ba dan haka wa man yushaqiqa rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda to kaji amma ba za a ce kawo bid'a ba sai in shiriya ta bayyana gare ka sai an samu wani malami na sunna ya gaya maka amma fa yadda ka dauki hadisan ro ka ɗauki hadisan haka tsura su kai aiki da su ba tare da ka dubi shi annabi in zai yi yawa yake yi ba to shi kenan sai a ce gaskiya ka ganganci amma da ka samu wani malami ya bayyana maka ba iya abin da ka iya kenan na'am abin da kai yana nan a kuskure amma kai ba abin zargi ba bane akai sai dai kuma ana ce da kai ka rinka tafiya kana nemo ilimi wurin masu shi ko kun fahimta jama'a Allah ya ji ɗan alƙali Abubakar Mahmudu Gumi duk wanda ke sauraren shi ko da bai san shi ba a dukkan sanda zai fara karatun Bukhari da Muslim har ya rasu sai ya bude da wannan ayar idan ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai ce kuma ba za ka fahimci qur'ani da hadisi ba sai ka bi fahimtar magabata sai cike da wannan aya sannan sai ce buhari shine mafi ingancin littafi da aka rubuta wannan shine tushen salafiyanci a Najeriya wanda wani mara kunyar yaro wai ya kira Abubakar Gumi shine tushen wahabiyanci a Najeriya wallahi kalmar ba ta mana zafi ba amma na ce mishi mara kunya ne saboda ya faɗi ne da nufin rashin kunya domin na'am wannan wahabiyanci ne kuma alhamdulillah mun gode Allah da Allah madaukakin sarki ya sa mu wahabiyawa ne in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirr bi annani wahabi idan dai mabiyin alwahabu shine ba wahabi wallahi jama'a ga daya kun samu ni ina tabbatar muku da cewa ba wahabi ne an fi sharika anil ilahi wa laysa li rabbun siwa mutafarridul wahabi ina kore shirka ga Allah kuma wallahi ba ni da wani ubangiji sai kwaya daya wannan alwahabu din wannan gaskiyar lamari haka ne muku ko abin da muke cewa da kalma ta ladabi a matsayin mu na ɗaliban ilimi ga wannan bijimin malami wanda duniyar zamanin shi ta da kushi waye abin da muke cewa abubakar gumi shine tushen da'awa ta salafiya a wannan zamanin a Najeriya wannan ita ce kalmar gaskiya cikin mutuntawa ba cikin rashin kunya ba amma in ka faɗi cewa Abubakar Gumi shine shugaban ko cibiyar ko shi ya assasa wahabiyanci a Najeriya ko kaɗan ba kai kuskure ba sai dai da ike da uslubi ne na cin mutunci da rashin kunya to wannan kuma kan domin a bisa manhajin da mu malaman mu ahlus sunna suka yi mana tarbiyya ba mu cin mutuncin wanda ya kasance malami ne ko da muna da bambancin kungiya kungiya ko ɗariƙa ko manhaji ko mazhabi da shi idan abin da ya bamu yadda ba na'am zamu iya bayyana bamu yadda ba amma da uslubi na mutuntawa ni da ka ganni din nan duk da yabo da zan yi wa Abubakar gumi ko nake mishi amma akwai abubuwan da in yayi su kuskure ne zan tabbatar da cewa kuskure ne kuma ko kaɗan wannan baya nuna cewa yanzu na dawo na rena shi dan haka gaskiyar lamari Abubakar gumi shine ainihin uban da'awar salafiya a wannan zamanin kusan za mu iya cewa wannan ayar tun ba mu kai ta ba a alqur'ani muka haddace ta a bakin abubakar gumi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira ni dai tun ban kai ta ba ban san a ina ma take a ba tun ina dan tsigigi da ni nake jin ta a bakin abubakar abubakar gumi hanna haddace ta kuma kullum zai kawo ta ne sharar fage da karanta hadisi don ya nuna amma fa hadisan ko ka karanta su ba za ka fahimce su ba sai in ka bi shiriyar da sahabban nan suke a kai su ne kullum yake kira malaman farko su ne mai risala da ya zo a farko-farkon muƙaddimar risala ya ce ainihin abi salaf wattiba'us salafi wa qatifa'u atharihim yace a rinka bin malaman farko a farinka tsayawa inda suka tsaya ka a ƙara giya ka a ƙara kuloci a tsaya inda waɗannan suka tsaya idan aka gaza ko aka ƙara to matsala ta faru saboda haka gaskiya mu da ke da'awa mu muna da'awa ne zuwa ga bin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko don haka duk abin da muka gani a cikin alkur'ani ko a hadisi sai mu ce to amma yaya shiriyar annabi take wajen yin abin bari muku karamin misali dangane da wannan karamin misali dangane da wannan ne kowa ya san dan wake da mai da yaji idan ya haɗu aka ɗauke shi aka ci ana samun koshi da gamsuwa da biyan bukata to kuma akwai hanyoyi da yawa da za a bi a kai dan wake da mai da yaji cikin baki akwai hanyar cikin ciki daga cikin hanyoyin akwai baki daga cikin hanyoyin akwai kunne daga cikin hanyoyin akwai ainihin hanci to idan ka dauki dan wake da mai da yaji ka bi da shi ta hanci in ka tura shi a hankali zai kai ciki har ka ji ka koshi amma ka kaga baka bi shiriyar Hausawa wajen cin dan wake ba dan haka dan waken nan zai baka wahala kuma za ka yi nadamar cin shi amma baka ci kuma ya kai cikin amma shiriyar ce baka bi ba amma dan waken ka ci da man da yaji har da mage shi idan kun fahimci wannan hakikanin abin da muke gaya wa mutane bai wuce wannan ba shine duk abin da ka zo za ka yi ka dubi to shi abin eh haka ne ana sanya wa mota man fetur amma a ina ake sa mata a tanki ko a lagireto a tanki to in ka ɗibi fetur ka zuba a lagireto ka ɗibi injin oil ka zuba a tanki ka dubi cikin injin kuma sai ka zuba ruwa duk abin da mota ke bukata ka zuba ko baka zuba ba amma baka bi shiriyar baturan da ya kera ta ba to jama'a abin fa da muke kira zuwa gare shi bai gaza wannan ba lallai ga man fetur lallai ga injin oil lallai ga ruwa to haka lallai ga Qur'ani ga hadisi kaya aiki da su amma shi annabi din ya yayi aiki da su sai baka waiwayi wannan ba almajiran shi da ya fara yayewa daga makarantar yaya suka yi aiki yaya suka fahimta wacce fahimta ya daura su akai wacce fahimta ya gansu akai ya rabu da su duk sai baka waiwai wannan ba gaba daya to shikenan gaskiya ba tare da dukkan wata kara ba a wurin bukabata sai ka ce a in yi aiki da ƙur'ani da hadisi ku ce na bata gaskiyar lamari mu abin da muke cewa ma ba da ƙur'ani da hadisi kai aiki ba kai aiki da hankalinka ne kawai domin dukkanin wadda ya sai na'ura zai aiki da ita sai ya binciki waɗanda suka san yadda ake aiki da ita in ba haka ba sai ya karanci takardar da ke bayyana yadda ake aiki da ita in ba haka ba in ma na'urar da za ta aiki yadda ya kamata ba in ma ba zai ci moriyar ta gaba ɗaya ba idan kun fahimci wannan jama'a mu dai kun ji da'awar mu sannan mu ba ma shiga cikin wata ƙungiya mu kuma ba ma kafa ƙungiya sannan ba ma riko da wata mazhaba kwaya ɗaya mu ce in ba ita ba ba ita ba amma mun yadda da dukkanin mazhabobin malaman ahlus sunna kamar shafi'iyya kamar malikiya kamar hanabila kamar ahnaf duk mun yadda da waɗannan mazhabobin kuma muna ɗibowa daga manyan malamai na ainihin kowace mazhaba kuma muna karantar da dukkanin littattafan fiqhun su to amma menene bambancin mu da malaman da muka samu suna da awa a Najeriya bambancin mu shine su sun rike waɗannan littattafan ne gam suna kiran kansu su malikiya ne kuma babu ruwansu da mazhabin shafi'iya ko hanabila ko makamantan haka mu kuwa sai muka ce a'a haka kuskure ne abin da yake daidai shine dukkanin mazhabobin shari'a ce zaka iya ɗaukowa daga kowace amma ɗaukowar kuma tana buƙatar ilimin ɗaukowan da tacewar to galibi sai a ce to ai wannan ilimin ne ka ba sai mu ce a dan me ba za a je a yi ba a je a yi ilimin mana idan kai tsoho ne dan shekara saba'in ka ji wannan magana yanzu ka makara shi dan ka dan shekara ashirin me yasa ba za ka tura shi ya je irin wannan ilimin ba jama'a an fahimta a shekarun jiya nake faɗa wa wasu wani dattijo muna zaune da shi na ce yau kusan shekara talatin da ta wuce shekara talatin da biyu da ta wuce jama'a 1982 kenan ko shekara talatin rikici ya taso a arewacin Najeriya nan dangane da mas'ala ta tasmi'i mas'ala sami Allahu liman hamida mu da aka haifa a muciya tsakanin muciya da cikaji babban malamin mu da muka tashi limami shine malam Hudu cikaji Allah ya gafarta mishi da muka dauki wannan mas'ala muka je gare shi yana tsaye saurare mu sai ce to wannan maganar da kuka kawo gaskiya ce ita ce matsalar daga murya bayan liman afwan ladanci ladanci mutanen mutanen yola da taraba suna cewa zakaranci to ladanci yace gaskiya ce yace amma kun ga waɗannan dalilan da kuka kawo wallahi ni na ban san su ba amma kun san abin da zamu bari a tara malamai aka tara malamai aka yi maganganu lokacin sai kai ya zafi sai aka ɗauka malam hudu ya daure mana gindi kuma ya goyi bayan mu sai ce a shi ya ga gaskiya ne kuma ya yarda da ita to sai aka diba aka tafi wurin malam bakar gumi ya raba gaddama aka tafi da iya usunna da fiƙi sunna da subul sala ɗan kwashin tafai mu a lokacin waɗanda mu ne za mu karanta mu yi bayani duka nawa ba mu ce shekara 18 ko ashirin ba to su kuma su ne manyan malamai da aka je malam ya ce malam hudu to matso zo ka yi bayani sai ce a ni dan rakiya ne ga malaman nan ce waɗanga ya ce ya ce to ku matso ke tafa da ku muka ce gashi gashi muka yi bayani ce to ku bude ku karanta aka bude aka karanta to malam wakar kuma sai ya aje matsalar gefe guda sai dubu malam hudu sai ce to kai akwai aiki fa waɗanga in ya zama sun fara karanta irin waɗannan tafai to wallahi ku tashi ce to ni abin da ban gaya muku kenan amma abin da sun ka faɗi gaskiya ne amma dai ni abin muke ce muku ku tashi tsaye shikenan aka dawo kun ji abin da ya kwantar da matsala a nan Zaria idan ka tafi Bauchi Gombe har yaƙe yaƙe har dambe an yi <laughs> da Jalingo amma munan da dama tun da manyan suka gamsu aka tafi wurin helkwata kuma shikenan helkwata ta yi nasiha jama'a mun fahimta to abin da muke cewa shine wallahi idan wannan ilimin da ake magana baka da shi madadin kai fada sai ka cewa. kuna ganin ga manyan professors nan yan shekara 60 70 da ilimin computer ya same su da su sani ba fada suka yi ko dai tura dan shi dai kware ko kuma shi kuma ya zo ya jawo wani dan karamin yaro ya rinka koya mishi a daki profesan da ya yi ni daga jami'a jama'a a harkar jarida da turanci profesa Kevin Sowago in ya muli ne daga Ingila ya gama PhD shi a turanci bai iya kwamfuta ba amma wuri na yanzu koya ina faɗi ne nan ba dan alfahari ba munasaba ce ta kama tasowa yake sai zo daki na sai same muna wasa da dariya sai mu zo muna yi muna yi muna yi har wata ran sai yi ne mana lecture sai ta magana ta tashi sai buga misali a cikin ilimin kwamfuta sai yara sai suka prof aka tashi ana tsalle sai ce kuri na ne yaran nan kuna ganin ban san kwamfuta ba zan dawo zan fara muku karatun kwamfuta to a shahid shi ne abin da baka sani ba ka yi fada da shi karkai karkai saboda haka bin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf yana buƙatar ƙarin wani ilimi da za a je a yi domin a shi kenan sai a yi abin da ma'aikatan gwamnati suke ma'aikata in wani abu ya shigo ko wata na'ura ta shigo sai a tura su ne sai a tura su workshop taron ƙara juna ilimi menene menene su je su sanin makama aiki don su ƙara gano yaya al'amarin yake to amma malaman mu sai su zabge ka zauna shi kenan bayan lokaci sai a ce ilimin ka ya expiring ilimin ka ya ƙare ka zama out of date Allah maraukakin sarki ke kiyaye to dan haka jama'a kun ji dan haka yanzu in kuka dauki ma'anar wannan aya da take cewa man yushaqaqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira hanyar mu'minai mu'minan farko da za su gaskata akan wannan aya sune sahabbai to dan haka duk abin da aka ce maka ya zo sai ka ce to yaya shirye sahabbai take game da abu yaya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar a yi abu an fahimta jama'a in ba haka ba za ka iya yi amma kuma sai zama da daidai da na annabi sallallahu alaihi wa sallama to malam yace audun ala bad'in audun ala bad'in yace bari a koma inda aka ainihin wato a ci gaba daga inda aka tsaya dama matsalar sahu ce ake magana malam ce to fal wajibu idan taswiyatu sufufi ala sifati allati amara biha annabi sallallahu alaihi wa sallam to kenan dai yanzu abin da yake wajibi shine a rinka daidaita sahu a bisa siffar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarni wa annamaha ashabahu kuma ya karantar da sahabban shi wa biha kuma sahabban shi suka yi aiki da wannan sifa wa naqaluha ilaina kuma sahabban shi suka ciro mana labarin yadda annabi ya koyar da su da kuma yadda suka aikata wala takunu hadhihi sifa illa bi ilzaqil qadam bil qadam wannan sifa ta hada sahu ba za ta kasance daidai da ta sahabbai ba sai ta kasance ana hada diddigen kafa da diddigi idan kafa da idan kafa wa kama takunu bi ilzaqil mankib bil mankib haka nan kuma za ta kasance ne kadai ta hanyar hada kafada da kafada wa bi hadhihi sifa to da yin wannan sifan ne Na'alamun farƙa baina sufufin sufuf al-muslimin al fi as-salah zamu iya gani ko zamu iya sanin bambancin da ke tsakanin sahun musulmi a yau a sallah ku baina sufufin allati qala anha nu'man bin bashir da kuma bambancin safafen da nu'man dan bashir sahabi yace kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana annabi ya kasance na daidaita sahun mu hatta ka'annama yusawwi bi halqidah kai ka ce yana yana daidaita kibiyoyi ne wannan idan ba mutumin kauye ba ko maharbi ba wanda zai gane wannan maganar <coughs> idan haka ɗibi kibiyoyi aka zura su a cikin gidansu da ake zura su to zaka ga shi wanda ya zura sun zaka ga yana sa hannun shi yana ainihin daidaita bayan su haka sai kaga bayan nasu ya daidaiti da juna to yanzu yaran mu da yake yan boko ne yan primary ne yan kaza ce musu fensir yaya suke ganin ake hada fensir a cikin gidan shi fensir fensir na rubutu Naka sai siyo shi fakiti guda ya ake daidaita shi kowanne ya koma ya daidaita da kowanne shine misali ko kun fahimta jama'a ko kuwa ya ake hada bakin takarda da bakin takarda misali yanzu a ce wannan gata A4 ce takarda ce wannan gashi irin ta rubutu ta yara da suke jarabawa da ita to nuna musu sai ka ce kaga haka kun ga haka eh to ne ka nan din ya daidaitu da juna ba za a bar wani ya zoba haka ba to ka duba wannan shi ne misalin da sahabin nan yake kan cewa annabi sallallahu alaihi sallam yana daidaita sahunmu kai ka ce kibiyoyi ne yake daidaitawa to ka faɗa wannan te daidai da ta wannan ƙoro wannan ya daidai da na wannan ina fata an gane rawahu muslim al muslim ya rawaito wannan hadisi lamba ta ɗari 430 da ainihin wato shida abinda nake so in jawo hankalin ma'anan ku tuna maganganun da malam yayi kuma limamai kar watsi da waɗannan maganganu cewa lallai liman ka tsaya a aikin haɗa sahu matsalar iƙama-iƙama za a yi ta nema tun kafin a fara daidaita sahu to sai dai a nan ga wani jan hankali da nake mana idan aka kira sallah a masallaci jama'a ana ba da tazara ta minti sha biyar zuwa talatin kafin a zo a yi sallah ya kamata ku san wannan game da kowace sallah saboda lokacin da kuka kira sallah wani bacci yake wani yana cikin wani uzuri to a daidai lokacin in ya zama daga kiran sallah kun ta da iqama kamar ka ce wa mutum ne zo ka ci yana tahowa kuma sai ka ce ya kare ba tare da wani jinkiri ba dan yanzu yanzu ka ce hayya ala sala sai tashi ya alwala yana towa kuma sai ji kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce taho sallah yana tahowa kuma sai ka ce sai dai kuma ta kare sai dai kuma ta kare jama'a mun fahimci wannan da kyau da haka in an kira sallah a rinka bada tazara wadda za ta bada damar kiran sallan ya fadakar da mutane mai alwala ya tashi yayi mai wankan janaba ya je ya yi wanda zai tafi nemo ruwa ya nemo wanda ma'aikaci ne yana da wasu suturu a jiki zai canza su ya samu ya yayi kaga minti sha biyar zuwa minti talatin ya isa haka wannan shine abin da yake daidai ko da da watan azumi ne jama'a idan aka kira sallah mutane suka sha ruwa to shi kenan can bayan minti sha biyar ashirin sai a zo sai a tada sallah amma kaga an kira sallan magariba ana kiran sallan magariba sai ka ji ladan yana harama sallah alwala kowa ya jinkiri ya yi as-sala as-sala Allahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah akbar sai ga mutum ya gona sallah yana aman kaza kunu yana dawowa ta hanci na fata an gane me yasa saboda yanzu yanzu daga auna abin ka zo kai ruku'u dole ya dawo dan bai je ko ina ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye to malam yake cewa fawaidu taswiyatu sufufi malam zai karkare mana wannan karatu jama'a daga karke malam yake cewa ga fa'idojin hada sahu ولتسوية الصفوف فوائد عظيمة وكثيرة هذا سهونا da fa'idoji manya-manya kuma masu yawa min hana daga cikin su awwalan man'u dukhuli shayatin bainal musallin hada sahu yana hana shigar shedanu tsakanin masallata masallata idan aka tada sallah tun daga kiran sallah hadisin bukhari yace da zara an taho za a kira sallah shedan da yaji an fara kiran sallah sai ya juya a guje yana tusa mai ƙara wai don ta hana mishi jin kiran sallar ma idan yaji an gama kiran sallar sai ya dawo idan ya an fara ikama sai sake juyawa a guje da yaji ji an gama sai sake dawowa kenan kiran sallah yana koran shedanu haka abin yake bahasi ne na musamman ka karanta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi idan ya dawo to sai kuma ya fara shiga zukatan mutane sai ya rinka tuno maka abin da ba za ka iya tunowa ba to amma fa kullun na so ku gane in aka ce shedan fa shedan ba guda ɗaya bane shedani suna ne kawai na jinsi za su taho ga nan birji kamar yadda muka ji annabi ya ce za su taho kamar ƴaƴan tumaki baƙaƙe suna shiga tsakanin safafan musulmi suna haddasar da gaba da kiyayya shi yasa wani lokacin sai ka ga kuna tsaye sahu ɗaya da mutum hakika ma baka ɗaga kai ka ma dubi waye ba amma haka siddar suka ji kana jin haushin shi ban san ko ka taɓa lura da haka ba dan uwa sai ka ji kawai baka kaunar shi sai ka ji kawai bai iya ba sai ka ji yana kana neman ka gwasale shi daga zuciyarka dan uwanka ne musulmi sallah yazo yi menene ya hada ka da shi baka ma san shi ba baka ma kalli fuskar shi ba waɗannan shedamun ne suna shiga tsakankanin ku suna haddasar da kiyaya da gaba amma aka toshe kafafe to shikenan an hana su shiga din a ƙarƙashin haka hadisi yazo daga sahabi Abu Umama malam yace an Abi Umama ta qala qala Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم من ذا الله يتي كديدي تفهمكم كديدي تكافدنكم ولينوا في أيدي إخوانكم sannan ku tausasa wa ‘yan uwanku wasu bulhalam ku tushe kafafe fa'inna shaibana ya dukulu bainakun bi manzilatul hazaf saboda shaitan na shiga tsakaninku kamar ‘ya'yan tumaki ai ya'ani auladun ba'ani sugar kamar ƙananan 'ya'yan tumaki wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na 262 qala al-Munziri isnaduhu la ba'sa bihi imam al-munzir yace isnadin hadisin nan bashi da wani laifi ko kadan qultu sai malam samir yace wa huwa sahihun li shawahidihi wannan hadisi ma sahihi ne saboda yana da wasu ruwayoyin da za su kara mishi shaida su kara mai karfi jama'a kun ji hadisi na farko daga cikin hadisan da ke nuna muhimmancin hada sahu da kuma hadarin a ainihin wato barkafa din bawon hadisi na biyu da ke bayyana ainihin wato muhimmanci da fa'idojin da ke ainihin wato ga haɗa sahu na daga ciki hana shigar shedanu an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace la tazaru furujatin lishaitan kar ku sake ku bar kafafe domin shaitan ya shiga tsakaninku wa qad taqaddama mala yace wannan hadisin ya gabata a bayan ba manta ba jimun hadisi na uku dake bayyana cewa shaitanu na shiga tsakanin sahu in ba a toshe ba an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anas yace manzon Allah yace inni لأرى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف من قال الله ina ganin shedan yana shiga ta tsakankanin sahu ka annahal hadaf kamar ka ce ƴaƴan tumaki ne wa qad taqaddama ma ne yace wannan hadisin ya gabata to kun ga abu na farko da zaka gane haɗa sahu na da fa'ida fa'ida farko ita ce yana hana shedanu shiga tsakanin musulmi ثانيا النبي اجتماع القلوب ومن اختلافها hada sahu na yana samar da haduwar zuciya jama'a kun ji haduwar zuciya wadda ita ke kawo abin da Bahaushe ke kira hadin kai to idan zukata suka hadu to shikenan sai kuma a ga man'un ikhtilafiha shikenan sai a ga babu sauran sabani to kenan hada sahu yana haifar da haduwar zuciya da kuma hana sabanin zuciya asalin jama'a sabanin zuciya shine sabani na farko shine kuma ke haifar da duk wani sabani da ake gani shine zuciyarka ta saba da ta zuciyarka na kyamawa ne zuciyarka na kinshi shi to sai ga kane ta mishi wasu munanan abubuwa kane ta mishi wani mugun fata to amma in aka samu zuciya ta hadu sannan ya zama babu sabanin ta to masha Allah wanda yace wa fi zalika ahadith minha akwai hadisan annabi akan haka sallallahu alaihi wasallam daga cikin an al-bara'i ibn azib bara'u dan azib kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la takhtalifu manzon Allah yace jama'a kar ku rinka sabawa wato yanzu an shirya ku a sahun farko ko to kar ku ga sahu na biyu ai kuma liman ba zai sace wagowa ya shirya ku ba ku saba sai manzon Allah yace kar ku saba yadda aka shirya ku a na farko in kuka tashi na biyu haka in kuka tashi na uku haka to wannan shine hakikanin daidaita sahu din to wannan dabi'ar ku ita ce za ta dawo ta haifar da daidaita sahu din a cikin rayuwa ku kiyaye jama'a akwai abubuwa na ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta a cikin wasu ibadoji da mu'amaloli domin za su dawo su tasiri a cikin rayuwa na daga cikin waɗannan abubuwan jama'a duk lokacin da kuka zo cin abinci ku biyu ko ko uku annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ka ci gabanka duk lokacin da abin da kuke ci kura-kura ne ko ɗeɗe ko kamar ƙosai ko ɗan wake ko ƙuli sai aka ce to yadda kowa ke ɗauka ɗaya kai ma ɗaya za ka ɗauka in har za ka sa tsinke ka tsikari ɗan wake guda biyu a halin ana tsikarin ɗaiɗai to sai ka ce jama'a eh ku min izini da Allah ni ɗayan nan na sa shi a baki na bana jin inda ya makale an fahimta jama'a amma in ba haka ba fa ka cin bibiyu jama'a suna cin ɗaya to ka ci haram ka duba fa abinci ne aka ajiye ka yi zalunci to wannan zaluncin haka zai tafi a cikin ɗabi'unka duk lokacin da aka zo aka aje wata dukiya sai kai ka ga cewa kai kana so ka ɗiba fiye da ta jama'a bismi national cake saboda cewa wai ai wata dukiya ce ta ƙasa gaba ɗaya ku kiyaye wannan to kun ga wannan madadin guda biyu ya ishe nuna maka tarbiyyar manzon Allah game da kokarin mai da kowa ya zama adili sallallahu alaihi wasallam ka ci gaban ka kar ka ci gaban wani sannan in zaka ci fiye da na wani to ka nemi izini in ba musulunci ba ina ake samun wannan wannan idan ba a shirya annabi ba a ina ake samunta ba inda ake samu jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai annabi yake cewa kar ku saba fa fatakhtalifa qulubukum sai zukatan ku su saba kenan sabani na sarari yana da yana da tasiri a sabani na zuci idan a sarari kuka saba wannan ya wancan ya can to a zuciya ma za ku saba to da kun saba a zuciya sai kiyaye juna وقد تقدم malin ce wannan hadisin ma gabata duk mun karanto su a baya kamar tunasarwa ne wannan ana yin jirwaye ne wato ana koma ana tuno maka abubuwan da aka karanta ne sannan ma yake cewa ba anin nu'man ibn bashir daga nu'man dan bashir qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum wallahi jama'a ko ku tsaye da sahunku ko kuma Allah ya saba zukatanku kun ga duk wannan yana nuna cewa tsaye da sahu na da alaka wajen ne wajen haduwar kai toshe kafafe na da alaka wajen kaunar juna tsakanin musulmi to yanzu da a ce za a kira taro na malamai a ce ana neman haɗin kan malamai sai ka zo da wannan karatun ka ce to ni ina ganin abin da za a yi a fara yin wani gyara ma daga gyaran sahu wani malamin ne zai ce da Allah an zo magana taron haɗin kai kana magana wani sahu amma an baro shi ne turani ku ji magana da annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa wallahi ko ku tsaye da sahunku ko kuma Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin zukatanku shin ba za mu iya tunanin cewa yiwuwa warga da sahu da aka yi a Najeriya nan ko a duniyar musulmin nan shine ya zama sababi ko kuma ɗaya daga cikin sababba masu ƙarfin wargajewar musulmi ba kuma duk wani taron haɗin kai a kira amma a shi kanshi taron ba sai a tashi da rikici don za ka yi mamaki sai a kira taro na haɗin kai jama'atu nasrul islam ita ake gani ita ce uwa a cikin ƙungiyoyin sarkin musulmi shi ake gani uba idan aka kira taron aka zo aka yi taron haɗin kan za ka tashi taron in sarkin musulmi ya ce na wuce kai mana limanci sai ga wasu sun zame ko kuma in suka daure suka bi sallar sai ga mutum ya tashi da nufin nafila sai ga ya sake sallar shi ko kuma can sai ka same su bayan motar su gasu nan sun sa limamin kungiyar su ko shehin dariƙar su yana sake musu sallah saboda me saboda ya bi dan izala ya dai wa sarkin musulmi kara amma zai zo ya sake saboda me ya bi dan dariƙa zai wa sarkin musulmi kara sai su zo su sake sai ka ce to kenan yanzu zaharan fasadu fil barri wal bahri malamai ne suka tafi taron haɗin kai amma tun wurin haɗin kan ba su yadda sun bi juna sallah ba to me rage kuma za su dawo kenan su hada kan musulmi din to a dawo a shiriyar annabi sallallahu alaihi wa da hasken karantarwar shi a fara daga waɗannan mas'aloli waɗanda aka ɗauke su mas'aloli ne basitai wato ana ganin su ƴan ƙanana ne ba su kai sun komo ba ba a nan take ba a cikin littafin bayanin wujubul hijrata ala al-ibad shehu yace kakka rasa kakka rina ta inda maki zai bullo maka karkare na ta inda makiyi zai bullo maka yanzu ka ga nan ai rena matsalar hada sahu ne ko to kun ji makiyan mu shedanu ta nan suke bullowa kuma suka tashi sai su turo ƴan ƙananan 'ya'yansu ƴan murimuri sai su zo da siffa kamar ƴaƴan tumaki annabi ya yi misali da ƴaƴan tumaki ne dan ka gane dan tinkiya inda duk baka tunani yana iya yin sadaf sai ya shiga sai a mamaki ba ta ina ya kai wancan wurin shi ya san yadda ya to haka annabi ya siffanta shedanu yadda duk bakwa tunani surub sai shedanin sai su zo sai su hada ku shi yasa ne maka misali kaji baka san wanda ke dama da kai ba amma sai ka ji kana kin shi sai ka kun idar da sallah kawai ka tashi kana hararan mutum ko baka san shi ba me ya maka ba abin da ya maka musulmi ne ya zo ya yi sallah madadin ka miƙa mishi hannu assalamu alaikum bawan Allah ya aiki lafiya lau ni kamin na so in gane ka ko ina na san ka ne kaza kaza ka nuna mishi kauna ya ce a shi bako ne daga nan ku yi exchanging waya zumunci ya faru fa'idar sallar jam'i amma sai zama a ka tafi ne ma ka ka ka daga takalman ka ka zubar can gaba ka bi takalman abuja kasa ka sa kai kana hararan mutane ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye to shine dai sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lallai dai ku da sahunku ko kuma Allah ya saba ainihin tsakanin zukatanku sahihu rawahu abu dauda wannan hadisi sahihi ne abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 662 hadisi na uku dake bayani akan muhimmancin haduwar zuciya sakamakon haduwar sahu da kuma hana sabanin zuciya saboda hada sahu an abi mas'ud daga sahabi abu mas'ud al-badri ku kiyaye abu mas'ud al-badri ibn mas'ud kuma abu mas'ud al-badri ibn mas'ud shi kuwa al-muhajiri ne haka ibn mas'ud abu abdullah قال yake cewa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace istaw ku daidaitu wala takhtalifu ka ku saba fa takhtalifa qulubukum in kuka saɓa sai zukatanku sai su saba wannan hadisi muslim ya rawaito shi a lamba ta 432 kun gani annabi yana cewa ku daidaitu ka ku saba domin in kuka saba zukatanku za su saba duk waɗannan hadisai na bayyana mana muhimmancin hada sahu da kuma alaƙar haɗuwar sahu da haɗuwar zuciya da kuma haɗarin saɓawa a sahu da kuma alaƙar saɓanin sahu yana da alaƙa da saɓanin zuciya salisan na daga cikin darussa har yau waɗanda za a ɗauka a cikin fa'idojin haɗa sahu malam yake cewa itmamus salati wa iqamatuha cikuwar sallah sallah tana cika ne da cikar sahu wa iqamatuha kuma sallah tana tsayuwa ne zan an tsai da ita da tsayuwar sahu wa fi zalika jaa hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu qala akan haka hadisin Anas yazo Allah ya kara mishi yarda yace qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sawu sufufakum manzo Allah yace ku daidaita sahunku fa inna taswiyata as-saff min tamamis salah domin daidaita sahuna daga cikon sallah muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin Buhari a cikin wata riwaya ta bukhari fa inna taswiyata as-sufuf min iqamati salah annabi yace domin daidaita sahu na daga cikar sallah kenan in sahu ya daidaitu sallah ta cika idan sahu bai daidaitu ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sallah ta samu tangarda hakanan idan sahu ya tsaya sallah ta tsayu idan sahu bai tsaya ba to sallah ta samu gibi wa fi riwayatin ibn khuzaima a cikin riwayar wannan hadisin da ibn khuzaima yayi tashi riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi inna min husni salah na daga cikin kyawun sallah iqamatu saf an fahimta tsayi da sahu na daga cikin kyawun sallah na daga cikin abin da ke kyautata sallah to kaga karkatar da sahu da rashin hada sahufa na muna na sallah al-imam ibnu majah ay eh, ibn khuzaimah ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1543 to malam samir in ba ku manta ba tun a farko ya ce ya ɗibo waɗannan maganganu ne daga wani littafi nashi mai suna sunanin mahajuwa ko sai ce intaha mulakhasan maganganun da ya ɗibo iyakacinsu kenan amma sun ce maka ya kawo su ne a takaice ya yi summarizing nasu ne ya takaita maka su ne to daga ƙarshe bari ku ji yadda mu masu da awar salafiya muke idan muka kira mutum zuwa ga abin da yake daidai muka faɗakar da shi to ba kuma za mu kallafa cewa dole sai ya bi ba ba za mu ce in bai bi ba a je a yi mai duka ba za mu a'a sai kuma mu yi addu'a shikenan mun yi abin da muke gani ya hau mu sai malam samir ya ce wallahi as'al an yansura kitabahu wa sunnata nabihi Allah kadai nake roƙo ya taimaki littafin shi da sunna annabi shi Allah kadai nake roko haka wa an yuwaffiqa al-jami'a li khairin hadi wa ahsanha sannan kuma ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya dafa da dukkanin musulmi ga mafificiyar shiriya kuma shiriyar da ta fi kowace kyau kun fahimta jama'a kaga Allah ya taimaki littafin shi da sunna annabin shi sannan kuma Allah ya dafa da dukkan musulmi ga shiriyar da take ita ce alheri kuma ita ce mafi kyawun shiriya hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama jama'a musulmi wannan shine ƙarshen karatun da muka nufi mu daga cikin wannan littafi umdatul ahkam al-kubra wallafar al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna daga ƙarshe abinda muke cewa Allah madaukakin sarki ya datar da mu gaba daya zuwa gabin al-qur'ani da sunna a bisa hasken fahimtar magabata mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya tsare zukatanmu daga karkata da sabani da shirka da riya da ainihin sum'a Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadojin mu wa muna fatan Allah ya datar da kowane musulmi ya dace da shari'a annabi akan komai kuma musulmi kamar da muka faɗi wannan shine ƙarshen karatun amma dama mun ce sai a rubuto tambayoyi waɗanda za mu fara karanta su tukuna insha Allah idan yanayi yayi sai mu ainihin amsa tambayoyin baki Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ya rubuto neman addu'a ne ya ce na neman ainihin mu taya shi da addu'a da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. dan uwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya biya maka bukatunka gaba ɗaya na alkhairi Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓa wannan addu'a da muka yi maka a ƙarƙashin haka mu ma muna jingina tamu bukatocin mu na alheri kaf Allah madaukakin sarki ya biya mana su wannan yace wannan ya yato ba musamman ba namiji ne ko mace don mafarkin ne ga kuma ya kama da namace to ina ganin mace ce inda ta ce ni ina da ciki kaga mace ce kenan kaunan wahidan ni ina da ciki wata daya zuwa biyu ina fama da mafarki na ainihin ban tsoro kamar mafarkin ruwa da saura menene hasken shirye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da waɗannan mas'aloli to abu dai na farko shine ki rinka addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye ki daga duk wani sharri sannan abu na biyu ki tsaya ki yi wa kanki bincike ki ga ko kina da wani abu kakkire na wanda yake ki da Allah wanda ba daidai ba sannan dubi dama da hagu fara da duba iyayenki yaya kike tare da iyayenki iyayenki sun rasu ya kuka rabu a yanzu gidan aure kike yaya kike zaune ke da mijinki a kina da kishiyoyi yaya kike zaune da kishiyoyi a ba kishiyoyi bane zaman gidan haya ya hada ku yaya ake dangane da ke da su a yaya kike da makwabtanki yaya kike dangane da kula da amanar dukiyar mijinki ko kuma ƴaƴa da mijinki ya bari amana a hannunki a waɗannan marayu da ƴaƴan riko da aka bar miki yaya yaya kike mu'amalanta ƴaƴan kishiyoyinki Allah madaukakin sarki yana da hanyoyi da yake bi ya jarabci dan adam sakamakon wani laifi da yake mishi ko ta yaya kaga mummunan mafarki ko to na daga cikin hanyoyin da Allah kan biya azabtar da dan adam kullum ya rinka razana ka a cikin mafarki wannan ma yana daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki yakan yi wa wasu masu mishi laifi da ainihin abin nan ukuba akai to duk in kika duba waɗannan hanyoyi kika kokari kika gyara ki yawaita istighfari ki yawaita salati ki yawaita addu'a sannan kamar yadda muka yi ishara a baya ki yawaita sadaka sadaka annabi na umarni da ita a kowane hali kaga ranar sallah ranar farin ciki amma manzon Allah yana umarni da sadaka yana cewa ayi sadaka a ƙarƙashin haka aka shar'anta wata zakka da wata sadaka ta musamman a ranar ƙaramar sallah ce zakar fidda kai ko sadakar da kai to duk sai ki dubi waɗannan abubuwa to bayan nan kuma ki yawaita karatun ainihin suratul fatiha ki yawaita karatun ayatul kursi sannan ki yawaita karatun qalaqil falaq da nasu da qul huwallahu to bayan wannan da matakin da zai biyo baya wanda shine zaki dauka a matakin ƙarshe samu man habbatus sauda ki rinka karanta suratul fatiha kina karanta ayatul kursi da qul huwallahu da falaki da nasu kina tofawa a cikin manhabbatu saudan kina shafawa a kirjinki da goshinki da kuma maraki har zuwa farjin naki galibin irin waɗannan mafarkan suna faruwa ne ga matan da yake suke fama da matsalolin da ake kira namijin dare to in har ciki ya shiga sai kuma kaga ta ci gaba da mafarkin ruwa ko mafarkin shanu ko mafarkin jarirai ko kuma tana mafarkin ɗanyen nama ko mafarkin jini to in irin wannan mafarkin ya tsanani in ba kiyaye ubangiji bane sai ka ga kuma cikin ya zube to amma waɗannan matakai in kika ɗauke su ba wa Allah insha Allah ta'ala ne muke fatan alheri cikin nan ba zai zube ba kin ji matakin farko dangane da man habbatu sauda shi man habbatu sauda din ba lafka shi zaki rinka yi ba zaki rinka shafa shi ne kaɗan kamar yadda kike shafa man shafawa ki dan dangwala kaɗan ki shafa a goshinki ki shafa a kirjinki sannan kuma ki shafa ainihin amara ki har zuwa gaban farjinki sai zama daga yin wannan sai ki alwala sai ki je ki kwanta ko kuma in kin yi alwala din sai ki zo ki shashafa sai ki kwanta abu na biyu kowace rana ki rinka samun ruwa kina karatun qul da falaku da nasi a ciki kina sha kina wanka in so samu ne ke kika fi dace ki wa kanki Allahumma sai inda wani uzuri sai ki samu wani ko mijinki ko wani ya rinka tofa miki waɗannan da ikon Allah wannan mas'ala za ta ainihin wuce insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan yace wajen daidaita kafa za a jera <clears throat> dogaye ne waje daya a'a a abin ba faretin soja bane dan uwa <laughs> wato wai za a je da dogaye ne waje ɗaya kuma gajeru ɗaya a ba haka bane <clears throat> da dogo da gajere ko da ike tudun su ya sha bamban amma akwai yadda in sun aje kafadun su saiti za a iya ganewa haka kuma dogo da gajere in sun aje kafafuwan su sun yi saiti da juna za a iya ganewa ina fata an gane Allah madaukakin sauke taimaka ka duba kamar katanga ce wata katanga za ta yi daukan bulo biyar a zo kuma jikinta kuma a sake jingina wata tana da bulo uku wata kuma tana da bulo shida eh amma kuma za a iya ganin ta miƙe amma a wajen tsayi fa wannan tafi wannan saboda haka dogo da gajere ba su haɗa kafaɗar suri guda ne insha Allah wajen sallah yace tsakanin mai takalmi da mara takalmi ko masu takalma to yaya sahun zai kasance sahun zai kasance kamar yadda aka faɗi din nan a haka yana saye da takalmin shi din nan kai kuma baka saye da takalmi a haka ɗin za ku ainihin daidaita da gwargwadon yadda takalmin shi yake haka za ku daidaita ina fata an gane ya ba a rinka gane karkacewar kirji a karkacewar kirji ai abu ne mai sauki shine duk sanda kirjin wane ya bauɗe daga cikin sahu domin bayan an gama tsaye da sahun so ake liman ya tsaya gefe guda ya hangiya ya sahun yake ko kuma ya ainihin shiga yana duba tsakanin wane da wane yana gyarawa wannan shine abin da yake daidai don haka abu ne mai sauki a iya gane cewa sahu kaza ya karkace ko ya bauɗe Allah madaukakin sauki ya kiyaye wajen hada sahu kwarai da gaske shine in baka manta ba ne ishara a karanta littafai guda biyu littafin tamamul minna da littafin ainihin fatul bari mujalladi na biyu ma'ana sahun farko ya cika to na biyu daga ina ba a dauko shi daga dama ba a dauko shi haka yake wannan mu shakka a kai. wato sai an horar da musamman ɗaliban ilimi akan karatun littattafai irin su musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na abdurrazzaq sanani da littafin al na al-imam ibn jarir al-tabari waɗannan littafai da makamantan su kamar su sunan kubra ta baihaqi da littafin muwatta na imam malik waɗannan littafai suna bada muhimmanci wajen ruwaito ayyukan sahabbai anan ne zaka ga kusan komai da kake nema sai kaga a ce maka ga yadda sahabbai suka yi wasu manyan malamai ne su malaman su bukhari da muslim ne da suka dubi ɗalibansu sun ba da ƙarfi ne wajen tattara waɗannan su kuma sai suka tare waccan kwanar sai suka yi tarwaito ainihin hadisai da fatoyin sahabbai shi ko ibnu jarir na tabar kamar sa'an su imam bukhari ne bayan ya rubutun tafsiri da tarihi kuma ya bada muhimmanci wajen ruwaito waɗannan insha Allah ta'ala a yi haƙuri insha Allah ta'ala nan da wata ɗaya wata biyu muna fatan mun gama aikin laburare ɗinmu za mu tattara littafan hadisai wuri guda littattafan aƙida wuri guda duk wasu littafai in Allah ya so za a ware su wuri guda yadda ana faɗin wata magana ko kai ba ɗan darul hadisi ba ne za ka iya zuwa ka ce ka zo bincike ne ba ka abin nan ce maka hauri ka za ka zauna ka shi kai ta karatun ka kwana ba kai wuni ba kai kwana biyar ba kai kai dai ka kullo garin rogon ka da suka rinka a leda insha Allah ta'ala eh abin da ake kenan jama'a ka zo kai ta karatun ta fa ta ne ga sunan an tara su kusan muna cewa alhamdulillah babu littafin da za a ce ya zama madogara a duniyar ilimi jama'a sai da ya zama Allah madaukakin sauki ya mallaka mana ba mu muka mallaka wa kanmu ba Allah ne ya mallaka mana inda za gane hikimar Allah kenan shekaran jiya nan cikon sahihu muslim cikon sharhin sahihu muslim malamin mu malam Muhammad Ali Adam ya aiko min su daga Makka shekaran jiya Alhaji Murtala ba ya kawo mana su kaga mu yanzu wannan daga Allah ne na san an gama littafin tuni amma ban san an gama bugawa ba amma sai dan shi Abdul Jalil zai bugo mini cewa malam ya ce an gama buga kaza a nan ya bugo mini yaron ya ce mala ya ce yanzu ya kai mujalladi na goma sha bakwai na sharhin tirmidhi ya yi sharhin sunan nasa'i zakhiratul uqba ya zo ya yi sharhin sahihu muslim to yanzu kuma yana cikin sharhin tirmidhi mako biyu da suka wuce dan shi mun waya ya ce mala ya ce in ga ma yau ya kai mujalladi na goma sha bakwai na sharhin tirmidhi to irin waɗannan wani lokacin za mu karanta a intanet yau an buga littafi kaza kuma ya sauka a kasuwa kuɗin shi kaza ne sai mu duba muna da aboki a ƙasar yanzu ai da kuɗi ko ina yau abu ne mai sauki sai ka canza sai ka tura mishi da ka tura mishi sai ka ce da Allah je ka ka siyo mini in ka siyo sai ka je ka aiko shikenan sai a tafi airport sai a je a karba ya zo shi shikenan insha Allah ta'ala so kusan za mu iya bugun kirji mu ce in dai littafi ne na addinin musulunci da turanci ko da larabci to insha Allah ta'ala Allah ya mallaka mana a makarantar nan alhamdulillah mun gode wa Allah sai da waɗannan ainihin hadisai ko waɗannan tafai suna tattara ire-iren waɗannan insha Allah ba za ka ɗauki musamman na ainihin al-Imam da ka ga mamakin Allah za ga yana tarwaito fatoyin sahabbai ne yana tattara maka mene menene sahabbai suke akai game da kaza wani lokacin har in sun yi sabani akan wani kaza yace wani kaza yace sai da yana kawo maka Allah madaukakin sarki taimaka wannan yake yana tambayar menene dalilin da yasa idan sahu ya cika sai kaga wasu sun daidaita sahu da ainihin wato sahun liman to abin da nake fahimta kamar ko daga tsakiya yake magana ko oho a wannan uzuri ne shari'ar musulunci ta kawo haka idan masallaci ya cika ko gurin sallah ya cika to in ka je ka tsaya saitin liman babu laifi in ma ka je gaban liman ka tsaya babu laifi amma da sharaɗin babu wuri ne a baya wannan karatun yana nan cikin fatul bari kuma yana nan cikin askari ina ma za ka samu askari tare da sharhin malam yahuza fatul jawad ka ga karin bayani akan haka babu laifi jama'a amma inda gangan ne kai ka zo ka tsaya saitin liman ko gaban liman to wannan malamai sai su sallar ka bace ba ko ta baci wannan yace shin ya dace ko ya halatta yara su zama a sahun farko kuma ya matsayin hadisin da yake cewa a ta yara daga masallaci yara ana hada sahu da su idan sun zama mumayyizai wato in sun yi wayan wayan da in sun tsaya a sahun ba za su tafi ba amma in hada sahu da shi an jima ya ji wata bukata ta taso ko kuma ya manta sallah ake kawai da ya hangi abokin shi sai ya ruga a guje tafi to wannan sai a tara su a ƙarshen masallaci ko a ƙarshen wuri amma duk yaron da aka san ya zama mumayyizi ko da bai balaga ba to ana hada sahu da su kamar yadda ake hadawa da manya ku karanta fiqh sunna ya tattauna wannan matsalar dangane da hadisin cewa a kori yara da mahaukata daga masallaci ko a nesanta su malamai sun bayyana ainihin waɗannan hadisai ba su ainihin inganta ba ba ma hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba al shauka shaukani a cikin littafin shi al-fawaid maudu'a uh, fil ahadith al ya aini alfawa'idul majmua fil ahadith maudu'a ya bayyana cewa wannan hadisi ba daidai ne ba na annabi ne maganganun masu maganganu ne kawai suka waye suka ce annabi ne ya faɗi. wannan yace ina hukuncin koyon tarjama alqur'ani da ake yi a cikin zaure daidai ne a koyi tarjama alqur'ani ai tarjama alqur'ani shine a karanta qur'ani daga wani yare sai kuma ainihin a fassara shi da wani yare shine tarjama an fahimta daga wani yare zuwa wani yare babban malami malam Muhammad Salih bin al a cikin littafin shi mai suna Usulut Tafsir ba wai usulul tafsir da ya sharhi ta ibnu taymiya ba usaimin yana da nashi usulul tafsir to ya tattauna mas'ala dangane da tarjama amma tarjama ta zama shi wanda yake fassarawa ya san alqur'ani da kyau kuma ya san larabcin qur'ani sannan kuma ya san yaren da yake fassarawa da kyau kai ya zama yana yin fassarar da take bayuwa zuwa ga abin da ba haka ƙur'anin yake cewa ba to babu laifi koyon wannan amma kuma koyon wannan yana da alaƙa ne da kana koyon ilmomi da ka'idojin tafsiri ina fata an gane wai wannan yake cewa shin salafiyun na wannan zamani suna da shugaba ne a cikinsu to ai kaga in aka ce salafiya na wannan zamani suna da shugaba ne a cikin su kenan an gudu ba a tsira ba wato kenan salafiyin din ƙungiya ce kenan to ai tunda ba ƙungiya ba ce wato shi salafiyancin methodology ne zaka je kai karatu ne kawai ka je ka samu ri ka zauna kana karantar da mutane shine amma sai zama a bisa manhajin salaf haka su imamu maliku suka yi su ne daga cikin malaman da za a ce almajiran almajiran sahabbai duk wanda ya karatu zuwa zai ya je zauna yana karantarwa ba wai sai ya shiga wata kungiya ba to amma abin da ake neman ya karanta shine qur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf to shine sai a ce mishi salafi ce mishi salafi bai cire shi daga cikin musulmi ba kamar yadda in ka dube shi ka ce wane ba zamfare ne ai baka cire shi cikin hausawa ba wane ba tsire ne ai baka cire shi cikin wato kana ƙara mayyaze shi ne saboda haka mu da ke bin manhajin salafiyya muna da alaka ne ta ilimi ku kiyaye muna da alaka ne ta ilimi da junan mu a duk inda muke amma ba alaka ta kungiya ba yanzu kamar ni kusan duk malamin da na san salafi ne a duniya to mafi karancin ina da alaka ji na ce na sani ban ce na san su duka ba amma duk wanda na san salafi ne to mafi karanci zan alakanta kaina da shi alaka ta buga waya shine idan ina neman ƙarin bayanin wani abu wanda ban sani ba tunda na san ya fi ni sani to sai in buga mishi waya ala ta malam menene bayani dangane da kaza yaya kaza ike haka ni ma wasu sukan bugo mini waya daga ko ina a bangarorin duniya daga Libya ne daga Algeria ne daga Morocco ne daga kasashen Syria ne daga kasashen Misra ne haka to alakan mu ta ilimi ce ba wai alaka ce ta cewa to yau za a yi tare salafiya ko za ka zo ba mu da irin wannan a'a sai dai ala gafata malam eh yanzu din nan ina karatun cikin fatuhul bari ne sai na ga wani wuri wanda ban fahimta ba da Allah menene sai ya ce to shikenan fatuhul barin juz'i na nawa shafi na nawa eh to aje ka sake bugo mini waya sai je dauko nashi sai bude wani lokacin sai ka ji ma ya bugo maka waya sai ya ce bismillah to alakan mu ta ilimi ce ko kun fahimta ba alaka ce ta kungiyanci ba shi yasa kuka je waɗanda suka sanni na ta faɗin wata magana nace har malam Ja'far Mahmud Adam ya rasu so uku muka taba haduwa a duniya har ya rasu so uku muka taba haduwa a duniya to amma ka gani yake gani gani yake kungiyar mu to da kungiyar mu ya kaga taro za mu rinka yi muna abin amma wuri na farko da muka haɗu taro ne da muka haɗu a Jos akan matsalar koyawa alhazai aikin haji da kuma tabbatar da menene abubuwan da ya tabbata to yanzu kaga wannan haduwa ce ta me ta ilimi ba taro ne ba a ce to shikenan za mu yi taro za mu yi kaza a'a taro ne na ilimi ko kun fahimta wuri na biyu da muka haɗu da malam Ja'far a wurin aikin hajji Amina ina tsammanin ko 2003 ko 2004 bai wuce minti biyar ba shi ma ina wa'azin na yawo da lasifika ta ne shi ma sai na ji shi ne ni sai na kashe tawa na shigo tunda ni ina yawo ne shi kuma ya zama stationed na shigo ma gaisa a gurguje a gurguje shi ke na ce mara albani kenan sai na ce Allahu akbar Allahu akbar sai na ci gaba na ja lasifika ta ne gaba shi kenan to wuri na biyu kenan to wuri na uku wallahi ma bani iya tunawa a yanzu yau wato sai wa'azi da muka yi a cikin Kano ka ji waɗanda ma suka fi ni rike sun rike sai wurin wa'azi da muka yi a Kano wasu matasa sun gayyace ni wa'azi a Kano shi ma ainihin ya samu halartowa yayi mana share fage na wa'azin muka yi waya kuma wallahi so biyu ne ma muka taɓa yin waya ina haɗu ba ya haɗu ba <laughs> ya kenan so <laughs> eh ba ma hadu ba ai ba ku saboda haka ku ji wannan jama'a to galibi abinda yake damun wasu matasa waɗanda ba su san abin da ake kira manhajin ba sai su ce wai to a haɗu a haɗa ƙungiya ta salafiya mana a'a an yi inkari muke yanzu ga su salim ga su samir ga su mashhur suna mabambantan kasashe wasu suna Jordan wasu suna Masar wasu suna Saudi Arabia su muna da alaka bugawa na waya bugo mun waya in je wurin wani iyakar alaka kenan amma alakar fa ta ilimi ce kawai alakar iyakacinta kenan ta ilimi ce a na samu labarin littafi kaza a yanzu nan al-Awsat ne na al-Imam Ibn al-Munzir na samu labari ga sabon bugo an yi gashi kuma a wani bookshop a Riyadh na buga wa Samir wa ban same shi ba sai na buga wani surikin shi da ke auren kanwar shi Ahmad ya ce eh kana ina ne yace ina wuri kaza nace da Allah shiga maktaba kaza ka je ka sayo min littafin al-Awsat yaje siyo shi kenan wani yaro nan cikin wadanda muka tura suka jarabawa jami'ar Islamiyya wannan interview ya tafi lokacin sai nace a turo littafin maka aka turo littafin maka daga Riyadh littafin yana zuwa shikenan nasa aka ba yaron yaron yaje shikenan naje na karba a Kaduna iyakacin alaƙa kenan alakar kai ta ilimi ce ka taimaki wani da shawara wani taimake ka a wani ya iya karatu za kai baka iya ba ka je karantar da kai to iya alaka kenan jama'a amma ba alaka ce ta yan kungiya ba kun ga su alaka yan kungiya matsala karatu ma ba ta shiga tsakanin su ina fatan kun gane saboda haka in kana maganar waito salafiyuna suna da wani shugaba a'a mu abin da muke cewa ba mu ci gaba da da'awa ne Allah shine zai kawo waye zai zama shugaban musulmi mu ba ma cewa shugaban salafiya a'a waye zai zama shugaban al'ummar musulmi na gaba daya khilafa ba mu za mu nada shi ba Allah ne zai haifar da wani yanayi da zai ainihin samar da waye zai zama khalifar musulmi amma ba mu ce shikenan wane eh mun naɗa ka kai ne shugaban mu ba amma kowaɗanne ɗalibai a garin da suke wane ne malamin su da ke karantar da su shine wanda yake musu shugabanci na ilimi amma ba shugabanci na ƙungiyanci ba shugabanci na ilimi suna buƙatar kaza sai ya zo suna buƙatar kaza sai musu za su zo kaza amma na ilimi so mu abin da ya dame mu shine muna ba da muhimmanci ne game da harkar ilimi ilmantarwa da gwargwadon aiki gwargwadon mu to ana nan magana gyara kuma da wato ai ya kamata musulmi su samu shugaba ya kamata kaza mu abin da muke cewa in aka ci gaba da ilimi sai Allah madaukakin sarki ya kawo wani yanayi wanda zaka ga Allah ya wa da musulmi wane ne shugaba amma irin yadda wasu suka dauka a to ai marmaza a sa shugaba to a kafa kungiya to a rinka taro to a rinka kaza a rinka kaza mu gaskiya ba mu da wannan a cikin a cikin manhajin mu saboda haka mu ba kungiya bane balle a ce wani shine shugaba kamar yadda ainihin wato na kanjo suna cewa albani shugaban salafiya ni kai na sai abin ya bani dariya ni ban ni ba shugaban kowa bane ni ma kuma ban shugabantar da kowa ba amma lalle na yadda ni malamin wane ne da yazo koyan karatu a wuri na kuma lalle na yadda ni almajirin wane ne don na yi karatu a wurin shi kuma na yadda ni almajirin wane ne don ina yin karatu a wurin shi amma magana shugaba kamar yadda zaka ji mutanen izala ko mutanen dariqa ko mutanen shi'a to wannan mun ba irin haka bane in fact mu ba mu ma yadda da wannan ba kyama muke yi gaskiya mu kawai abin da ya dame mu shine waye zai karantar da mu ilimi to shikenan ya wuce karantar da mu ilimi in ya riga in kai ilimi shikenan ka tafi abin da aka karantar da kai ka je ka karantar kawai ran da bukata ta taso kana da bukata sai ka je wurin shi Allah gafa ta mala eh ina so zan sanya wa almajirai na karatun littafi kaza shine nake so a karmaka Allah ko yaya za abin nan ko menene misali a ah, Allah gafa ta mala zan karanta littafi kaza ne ina neman nuska kaza akan littafin misali yanzu kamar wannan littafin jama'a tun da samir ya sa aka buga shi kwaya ɗaya ne rak muka iya samun shi Mun ga asalin tsohuwan bugun littafin umdatul ahkam din gashi asali da samir ya sa aka buga shi to ina son in karantar da littafin a Najeriya amma shi ke nan mana kwaya ɗaya sai da muka shekara uku ne wa Samir magana akan a buga littafin a buga littafin ƙarshe dai sai aka buga littafin masha Allah walillahi alhamd ana buga littafi ya wadata yanzu duk wanda ya tafi aikin hajji ko umara kana cewa umdatul ahkamus sughra eh, kubra afwan ta hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi ta hakikin doktor samir sai ga an ka maka wannan an fahimta to kaje yanzu muna nan wata ran sai ka ji mun sanya karatun ta ina zaune a yola ina ɗalibi wata ran da azhar ne nayi sallah azhar sai ga Samir ya bugo min waya ina ga muku irin alakan ne sai ga Samir ya bugo min waya amma ga yasa sai ce bacci kake sai nace a ina zaune ne nayi sallah sai ce wace sallah kai sai nace azhar sai ce Allahu akbar mu kuma tun da gaban gama al'asar sai yanzu karfe nawa ne a Najeriya nace karfe 1 ne da rabi sai ce masha Allah yace yanzu yanzu ga littafin al-aslu ya fito na sifatu salah mujalladi uku yace gashi nan na aje maka kofi daya akwai wanda zaka aiko ne ko kuwa in aika maka makka dan uwanka su karba saboda akwai wasu Hausa ƴan uwan mu abokan mu a makka su ake aika irin wannan ce kawai alaka jama'a bayan wannan ba wata alaka ba wata alaka kawai iyakar alaka kenan ko an fahimta to suna nan a kowace ƙasa sai ka buga sai ka karu to wannan alaka kuma irin ta ce muke so din ta kasance a Najeriya kai salafi ne ni salafi ne eh ba wai sai mun hadu mun kafa wata kungiya ba domin lokacin da zamu hadu mun kafa wata kungiya bayan mun saba wa tafarkin da muke akai to kuma mun bude wa kanmu kofar da muka toshe mutanen nan dama suna cewa shugabanci muke so shi yasa muka ki shiga cikin kungiyar su shi yasa muka ware to sai kuma suka ji an ce mu ma mun kafa tamu shikenan sannan kuma duk hayaniyar da muke ganin tana faruwa a wata kungiya ita ba ta faru to amma da akwai waɗanda suke da'awa ta salafiya sun yi fushi da mu akan wai dan mai bawa a hada kungiya ba dan mai a'a bari ka ji abin da muke cewa kar ka sake ka fara da'awar salafiya sai ka san ka nuna sai ka san ka shirya sai ka san ka tsayi da kafarka amma kana ganin cewa kai kana son kai da awar salafiya amma in wani bai zo kun haɗu ba za ka iya ba to gaskiya baka cancanta ba da ka gani yanzu alhamdulillah ina cewa na shirya amma shirin ba na ganganci bane sai da na je na zauna ne ta karatuttuka a wurin su tukuna sannan na zo na dubi a wannan yanayin kasar in ka zo ka ce za ka yi da'awa waɗanne irin ilmomi ne da shiri kake buƙatar ka yi duk sai da na je na sallahantu na shirya da wannan tukuna sannan sai na bayyana don haka Kaf yau da zai zama duk wani wanda yake salafi ne ba shi a duniya kaf. la kaddar Allah kada Allah ya nuna mana haka don annoba amma da za ta zama haka ko ba abin da zai sa ka ji na ce na daina da awar salafiya don ba wani littafi da nake karantarwa a yanzu wanda zan ce ina zuwa ne in ɗauko karatun sannan in zo in karantar don haka malamin ya mutu to ni ma na karatun ya tsaya babu shi sannan ina tabbatar maka da cewa insha Allah idan Allah zai raya ni nan da shekara hamsin ne zuwa gaba don Allah so ina da abin da zan karantar to don haka karka ce za ka fito da'awa ta salafiya sai ka sallahantu da ilimi sai ka shirya kuma sai ka goge sannan kuma ka yi haƙuri ka nuna game da rayuwa tukuna saboda akwai ƙalubale game da da'awar masu yawa za su ta tasowa akwai matasa yawa da suka taso suna da'awar salafiya ɗin kamar yadda suke cewa amma ba su koya ba ba su ƙware ba kawai suna ɗan ji ne suna kwaikwayo me ya faru lokacin da wannan hayaniyar ta shigo ta boko haram galibin su sai suka tafi suka shiga sai suka ce to ai wannan ce ma salafiya a daidai lokacin mu kuma da mu da sauran malaman duniya muna ta rubuce-rubuce ne game da waɗannan abubuwan cewa ba daidai ba ne dubi nan gaba na littattafai ne waɗanda malamai suka rubuta na ɓangarorin duniya daban-daban akan me akan bayyana wannan irin tafiyar ta boko haram hawarijanci ce ba daidai ba dubi al-as'ala al shamiyya Muhammad Nasiruddin al-Albani matasa ne ‘yan sham suka rubuto tambayoyi suka zo suka zauna suka mishi tambayoyi akan waɗannan irin abubuwan gashi al’as’ilatul yamaniyya malam mukubili alwadi gashi nan at-tahriru li mas'alati takfir al-fi'atu dalla iqra masiraka qabla an tufajjir kai marma zaka karanta matsayinka kafin ka buga wa kanka bomb wannan littafin jama'a gashi game da yan boko haram ne aka rubuta ba ma fa na Najeriya ba don wannan matsalar mu mun fuskance ta ne a bangarorin duniya fiye da shekaru goma sha biyar kafin ta iso nan saboda haka tun lokacin ne ake dauki ba dadi da matsalar gashi wannan gashi yana cewa ka karanta matsayinka kafin ka buga bom din tukuna yadda in ka buga bom din kai ka san wuta baka wuce to gashi iqra masiraka qabla an tufajjar duk wanda ke son wannan littafin an tashi karatu ya tsaya muna nan da shi ka tsaya sai ka tsaya an fahimta jama'a to abinda muke cewa jama'a kun ga ashe aiki ne wanda mu tuntuni mun shirya kuma mu mun riga mun sanya ya da'awar take amma waɗanda su sun yi alkafira ne suka shiga cikin da'awar kawai abin da suke gani wa ai qur'ani da sunna ne a'a sai zama kaf duk inda muke yadda ka ji na rinka yin laccocin nan akan boko haram ana ta zagi na su din suna ta tsine albarka suna ta barazana haka sauran waɗannan su Ali Hassan suke ta rubuce-rubucen waɗannan littafai haka suke ta bugawa gashi al-as'ila al-qatariyya Usaimin duk waɗannan fa kaga wannan Usaimin yayi wannan Usaimin yayi wannan Khalid al anbar yayi wannan Ali Hassan yayi wannan ainihin wadi yayi wannan Muhammad Nasiruddin al-Albani waɗannan duk malamai ne dake da'awar salafiya duk kuma waɗannan littafan akan Boko Haram ne kuma zaka samu irin su muna nan da su a makarantar nan sun fi guda goma dukkan su akan wannan da'awar kuma ba ma akan waɗannan na Najeriya ba fa akan waɗancan da suke yin abubuwan can a duniya ashe kenan kun ga ita da'awar in ba iya ta kai ba ba kwarewa kai game da ita ba to abubuwa ba su ta zuwar maka waɗanda za su yi ta rikide maka sai ka kasa gane me bambancin kaza da kaza shi yasa na ce lokacin da aka ji muna da'awar mutanen ƙungiyar izala sai suka ce ai da'awar su ce muke yi muka fita na tabbatar kai da kake saurari na ka shafin wannan kalmar cewa ai da su albamin su ma a izala suke suka fita kaga ba haka tarihin yake ba sannan waɗannan kuma da suka yi zarbaɗi suka wuce suka shiga cikin boko haram ɗin su kuma sai su ce to yanzu suka ji salafiyar ta gaskiya abin da muke cewa dukkan ɓangarorin biyu ba su tsaya sun jiya muke da'awar ba don haka jama'a a taƙaicen mu dai ba ba bace kuma ba mu da wani shugaba ƙwaya ɗaya wanda za a ce wannan shine shugaba da ake bi ko wannan shine wanda ake saurare amma muna da alaka ne ta ilimi tsakaninmu sannan wani abin sha'awa kuma mu da ke bin manhajin salafiya kafin mu a duk inda muke muna da alaka ta ilimi game da duk wanda muka yadda yana da ilimi ko da ba salafiyanci yake bi ba ku ji wannan da kyau yanzu misali kamar Sheikh Sharif sali. wanda yake duk wanda ya san shi a Najeriya ko a duniya ya san shi dan dariƙar Tijjaniya ne in ka je ka tambaye shi mecece alaka shi da Albani zai gaya maka har gidan shi na kanje mu zauna muna tattauna mas'aloli na ilimi tare da ni na san shi dariƙa yake bi shi kuma ya san ni ahli sunna ne manhajin salafiya muke bi kuma mu tattauna akan matsaloli matsaloli na ilimi me yasa ni na san yayi karatun hadisi to kaga da kungiyanci muke bi kaga ba yadda dan iwala zai je gidan dan dariqa ba sa zuwa ba sa kallon juna da rahama mu ko ba abin da ya shafi za mu tattauna da kai mu ji menene kaza me za ka ce game da kaza daga haka in ma wata fahimta ce ka fahimtar da mu ko mu fahimtar da kai saboda haka jama'a kun ji wannan amma ɗan rudu da ɗan harmiya za ka ba abin da ya shafe mu da su to wannan yake cewa menene hukuncin zana layi a masallaci domin tsayar da sahu wannan ba daidai bane ko zana layi ko fitar da tape ko salatep a sahu ana tsayar da shi da kare ina fata an gane wanda yana cewa yaushe ne lokacin yin zikirin safiya da maraice zikirin safiya da maraice nau'i biyu ne akwai zikirin safiya na bayan sallah asuba akwai zikirin safiya na bayan ka riga ka yi sallah asuba ka kintsa sai kuma ainihin ka zauna abinda ake nufi da safiya anan kafin rana ta take dan haka karfe tara karfe goma misali daga lokacin sallar walaha ko lokacin sallar idi kamar karfe takwas karfe tara da rabi karfe goma misali to waɗannan to na maraice kuma imma bayan sallar magariba shi ma ana kiran shi na maraice imma wanda za yi da la'asar kafin rana ta faɗi dan haka ya danganci wanne ne kake abin nan wannan yana magana cewa wannan nassi ne akan cewa mai yin sallar magariba ya bi mai yin sallar isha kuma ya riga shi sallama nassoshi ne na hadisan annabi sallallahu alaihi sallama da ayyukan sahabbai da tabi'ai suna nan zankame a cikin littafin al-muhalla ta ibnu hazm a cikin mujalladi na biyu juz'i na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar a taƙiƙin Ahmad Shakir ka karanta kusan shafi 30 yace yana bayyana dalilan da maganganun shine nazo sallah ne ta magariba ashe na makara har an yi magariba har an jira har yanzu gashi an shiga isha to a cikin shari'a yadda shari'a annabi ta nuna shine ne sai kai ne sai ka ainihin wato kabbarta sallar ka ta magariba kana bin su amma su isha suke yi to dalilin ka da kake tambaya to ya za a yi shi yayi sallama daga raka'a uku liman da ya sallama ba saboda iya abin dama da ya niyyata kenan ya niyyaci uku din ne da aka kai uku din kuma ya kammala sai sallama sai fite ba su wuri su kuma ainihin sai su ci gaba da sallar isha to lokacin da suka ci gaba da sallar isha shi kuma sai mike sai ya bi wannan raka'a ɗaya ta isha kaga ya samu magariba cikakkiya ya samu isha kuma raka'a farko sa'annan sai in suka yi sallama sai tashi ya ci ko raka'o'i guda uku din ta iya ka ce a ah, yo da yayi haka ya koma gefe mana ya ainihin yi sallar shi ta magariba sannan ya zo ya marmaza ya bi sallar ainihin isha yin haka ya saba mu shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace idza uqimatis salah fala salata illa maktuba in haka ta sallah to babu wata sallah kuma sai ainihin wato ita wannan sallah ta farilla wadda ainihin ake yi dan haka kaji bayani insha Allah karanta littafin al-muhalla inda na fadi ka karanta ainihin wato littafin اختيارات العلمية ابن تيمية karanta fiqh sunna mujalladi na farko da littafin subul salam da zaka samu waɗannan bayanai insha Allah yace yace waɗannan matsaloli ne ake amfani da nassi ko kuma waɗannan wasu matsaloli ne da ake amfani da fatawa duk abin da ya zama ibada ce kai tsaye ko mu'amala kai tsaye wadda nasu ya zo a kanta sai amfani da nasu din amma idan wani abu ya taso na wani rikici ko wata bukata ita ce ake amfani da fatawa ma'ana ita fatawa ana yin ta ne don a yi maganin wata matsala nakan buga muku misalin fatawa jama'a misali a lokacin saukin Kano Usmanu Allah ya gafarta mishi sai aka samu wata fitina sai ta bullo wannan fitina ita ce duk lokacin da mace ta ci gadon gida aka ba ta gida to yanzu suka samu sabani da mijinta sai ta ainihin tafi gidanta sai ta zamanta ba za ta koma gidan yayanta ba ba za ta koma gidan dangi ba wai dan ka amai da ita to yanzu tunda tana da gida gidan kanta sai ta je ta zauna mijin ya zo kuma ta kore shi to da aka gane wannan barnar wazirin Kano a lokacin shine mahaifin wazirin Kano na yanzu malam Isa waziri to malami ne a fadar sarkin Kano sai suka zauna da malamai sai aka ce ana ganin a fitar da wata fatawa daga nan sai ta zama doka daga majalisar sarkin Kano cewa daga yanzu ba za a sake baiwa mace gadon gida a nan Kano ba to kaga yanzu wannan ba aya bace ba hadisi bane amma an yi ne don wata maslaha da malamai suke kira al-maslahatul mursala wato abu ne ta so ake so ai maganin shi To haka gama maganin abin shi kenan to kaga wannan fatawar ta kanawa ce a Kano ba za ta zo zazzau ba za ta je Katsina ba wannan fatawar ita ma a wannan zamani ne da wannan fitina ta kullo idan wannan fitina ta gushe fa babu bukatar sauran wannan fatawa idan kun gane wannan to a irin waɗannan wuraren ne ake amfani da fatawa shi yasa lokacin da wannan rikicin ya taso jama'a matasan nan suka rinka ɗibo littattafai na Algeria suna yi mana hujja da su cewa gashi malamai sun ce kada a shiga boko kada a shiga aikin gwamnati ka a shiga siyasa sai muka ce a fatawa ce suka yi daidai da ƙasarsu saboda wani rikici da suka samu kansu amma wannan halin da suka samu kansu mu ba mu samu kanmu ba a ciki yan boko ne jama'a yan boko yan boko sosai amma masu kishin addini suka kafa jam'iyya ta musulunci suka fito takara da aka fahimci cewa in aka sanar da zaɓe su za su kafa gwamnati sai aka ce an wargaza zaɓen da aka wargaza zaɓen sai suka ce to ba za su sake shiga zaɓe ba an fahimta jama'a suka ce kuma za su ci gaba da yaƙi har sai sun karɓo gwamnati kun ji asalin farkon rikicin galibin waɗanda aka yi wannan abin suna yara domin 1992 ne zuwa 1993 ba su san tarihin abin ba kuma ba su bi malamai malamai sun gaya musu ba shi kenan da tafiya ta tafiya sai sai kai suna rubuta littattafai cewa duk musulmi to kada ya shiga makaranta a Algeria kai ya shiga aikin gwamnati kai ya shiga siyasa kai ya shiga dan sanda kai ya shiga soja kai ya shiga komai sai suka ta rubuta littafai akan haka yanzu wannan fatawar kun ji dalilin da yasa suka yi ta to yanzu mun samu kan ma wannan kasar to shine to baka daukan fatawar wani gari to fatawa kenan to amma nassi nassin duk da ba sakwace ya aiki da shi a sakwato shine ba katsine zai yi shine ba zazzagi shine ba zamfari zai domin wannan nassi ne yace ai sallah azhar raka'a hudu to sallah a azhar a hudu ce da zamfara da sakwato da Pakistan da India da ko ina saboda nassi ne amma yanzu in kuka ji sun yi wata fatawa a wata ƙasa to da za ku ɗibo mana ba ga littattafai nan jama'a kana ganin su kanta guda fatoyin su bin ba da su usaimin da su albani da manyan malaman duniya fatoyin su mawawu ne da su ni mai risala idan muka karanta wata fatawar kawai sai mu ce kaga wannan fatawar ta dace da ƙasar su ne misali in yi muku misali jama'a yanzu ni a nan Najeriya ko ba na ɗaukar fatawan malaman da ni kaina suka karantar da ni a Saudiya ita ce fatawan malaman Saudiya kaf ita ce mata kada ta tuka mota to kaga ni yanzu a nan Najeriya ko ba zan ji wannan fatawar ba sai in ce ita da za ta tuka motar nan a duba bukata ce ta kama ko kuwa kawai sharholiya ce in sharholiya ce kar ta tuka amma bukata ce ta kama larura ce uzuri ne to wannan ta tuka mota amma ta cewa mutuncinta ita musulma ce to amma an je wurin malaman ba a Saudiya za su ce fatawa daya ita ce kawai mace ba za ta tuka mota ba shikenan to yanzu kaga fatawa ce ni abin da na fahimta ta dace da yanayin wurin su ne <coughs> to ba za mu dauko ta mu dambara ta anan ba to a lokacin haka suke sai mutum ya bude littafi sai ya ce Usaimin ya ce haramun ne a hada maza da mata a makaranta don haka makarantun boko yanzu na Najeriya kaf haka suke to haramun ne ce eh ufemin ya faɗi haka Allah ya saka mai da alheri amma mu a yanzu a Najeriya ba mu kai wannan step din ba tukuna step number one yanzu buɗe makarantar ba ku ga ɗan godiyo da yake gogaggen malami ne ƙwararre ba da ya fara wa'azi mata ne da maza suke zuwa ga kwankwason namiji ba na mace kuma sai ci gaba da wa'azin sai zura musu ido Don yanzu ana lallashin su ne su zo kasu su gudu da suka zo da karatu ya karatu yanzu kowa yana jin daɗin karatu sai dan hudu ya ce to yanzu abin da za a yi wani eh dawo nan ba fa tashi ya musu wa'azi daga wurin haram ne na muke zauna kwankwason mace a a wani eh to kai dawo nan wani dawo nan eh wance eh koma can wance koma can wance to daga yanzu haka za a rinka zama aka ce awo ya yi she ya yi shi shikenan da haka aka fara da tafiya ta tafiya sai dan hudu yace ce to abin da zamu yi matan nan zamu sa labule tsakanin mu da ku ku rinka jin karatun ma ba sai kun gan mu ba aka ce ayo yayi aka tafi da tafiya ta tafiya sai yace ce to mata rana kaza ga kaza za ku rinka zuwa maza kuma rana kaza da kaza haka ake haka a makarantar nan da muka fara jama'a maza da mata muka diba yara maza a gaba yara mata a baya da tafiya ta tafiya sai muka raba musu aji da muka raba musu aji ana nan ana tafe yanzu kuma mun kai wani matakin shine ne yanzu mun kai gashi can har mun fara gina musu nasu campus din za a wayi gari yanzu nan gaba ɗaya mace ba za ta shigo ba can sai a ware mata manya da mata ƙanana gaba su su tafi can idan tafiya ta tafiya aka karantu wata ran sai ka ji an ce malaman ma kap mata za su kasance haka ake yin gyara to amma an kada ko Saudi Arabia sun dade da musulunci sun dade suna da makarantu har sun wasu Saudi Arabia an baka sani ba to yanzu kai ka hada mu da su a Saudiya fa kowane aji akwai air condition kowane aji akwai air condition a Saudiya kuma ba a dauke wuta kuma kowane yaro ka gani tun daga jakan makaranta har fensir ta littattafai har komai kyauta ake bashi to yanzu kai in ka ɗibo fatawar da ta aiki a can ka kama mana ita nan ba za mu wahala ba sai mu ce to kai ma raba wannan tafai ba kuɗin makaranta kuma so matasa dole sai sun gane yaya ake da'awar salafiya. yaya al'amarin fatwa yake yaya al'amarin inda ka taso yake ko kun fahimta jama'a akwai abubuwan da yake ƴan uwanmu da ke da'awar salafiya a wasu wurare jama'a ba za su iya yin wannan abin ba amma Musa wannan abin ya Musa samu ma bari mu buga muku wani misali wanda ni ya shafe ni ne jama'a malam sa'idu mai kwaro gashi nan nan kusa yake a gusau in ya zo gidana a muciya sai ya ce ala ta malam gaskiya ba ni jin dadin zo in same ka a gidan nan a ce ka maka kana zaune gidan ha kuma kana zaune tare da wasu sai dariya sai in ce shi ba kuma malam insha Allah Allah zai ka karshen abu saboda kaga shi yana zamfara ne zamfara cikakkiyar jiha ce ta musulmi ga yarima mai shari'ar Allah ko kun fahimta da ba ɗaya nan sannan a zamfara haka samu kamar shi wani ya kawo gida ya bashi ko kun fahimta ba zai iya haɗa albani a nan ba albani da aka haife shi a muciya a sabon gari tsakiyar arna da musulmi mabambantan kabilu to duk da dubi wannan ba shi sai na auna abin in a zamfara ne ya za a ce malami ya zauna a gidan haya da wasu kwatsam to amma a lokacin nan ban da halin da zan iya kama gidan da zan zauna ni kadai gidan hayan ma kaji matsala amma shi kuma gani yake na in tashi daga nan ba nan samu gidan to kaga wannan na daga cikin abin da da yawa ya matasan mu idan ya tashi sai ya dauka wa kanshi wata fatawa da ya ji wani ya ɗauka sai ce sai ya aiki da ita ƙarshe sai je sai durkushe ba zai kai ko ina ba ko kun fahimta jama'a misali wani a Kaduna rana tsaka ya ce ya taba jin labarin akwai wani malami malamin hadisi malamin sunna a jami'ar islamiyya a madina shi wannan malamin wai rigar shi kwaya ɗaya ce saboda haka shi ma yana kokari ne in Allah ya so nan da yan lokaci kaɗan shi ma rigar shi za ta zama kwaya ce sai ni ce mishi a'a kaga wannan malamin ban san shi ba ko ban taɓa jin labari ba sai a bakinka amma in har akwai amma ina musun haka in har akwai to ka ɗauka wani ra'ayi ne ya ɗauka kanshi amma ba dai talauci ba don a Madina ba wanda ke karantarwa a jami'a ba ko a naziri kake karantarwa kafi karfin talauci wanda riga za ta gagare kai a Saudiya ko kyabi kake ka san kyabi shine ana yawa ana tsantar gwangwanin murinda ko to kafi karfin ka sanya tsohuwar riga duk wanda ka gani a Saudiya da tsohuwar riga ya so ya sata ne kawai wannan ka aje shira in ma zami ne ne eh, imana da tabo hankali in ma dai akwai matsala amma dai riga kai akwai kungiyoyin musulunci da in zaka je ka ce ina son sababbin riga ba ɗiba hamsin a baka hamsin gobe ma ka dawo ka ce to ina son sababbin wanduna za su kawo su baka bayan wata guda ka sake zuwa za su baka wani lokacin cewa za a yi shiga sto ka ɗiba ka ɗibo sai ga yace a haba da Allah wannan ka je ka ƙaru da Allah kai sai a ce yaro eh dauko katuwar jakan nan cika mushi ya tafi yana ka je ka ɗibo guda uku to yanzu ka gan kaji an ce wani yana sa riga ɗaya a irin wannan ƙasa sai ka ce a ra'ayin shi ne to kun ga ire-iren waɗannan abubuwan muna cewa ku rinka lura da ina kuke da suwa kuke wannan da'awar da nake a zariya jama'a in wani yadda nake sakin kwanduwa nake magana ina zuwa garin su sai ce a yi mishi irin wannan wa'azin sai ce a'a da nan da zariyan ba ɗaya bane ka bari mai wa'azin daidai da nan sai ce a'a a yi irin wancan so Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗanda ke waje mun ce za mu dan tattauna a nan ciki insha Allah ta'ala so wanda ke waje zai iya tawowa ya shigo din insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah